حمدا لك يا رحمن علمت القرآن وجعلته تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمحسنين وصلاة وسلاما على سيدنا وأبيبنا شفيعنا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم بعثون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال في محكم كتابه العزيز الحكيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أتى فعليها wama rabbuka bidhallamin lilabid ndugu waja watukufu wa Kiislamu na kuzieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala neno hilo ni jepesi lakini ni zito katika mizani kumcha Allah ndio kufanikiwa katika mgongo huu wa dunia na kesho akhira mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima jambo hilo liwe zito kihakika na hotuba yetu ya leo imebeba anwani inayosema mtazamo wa kodi kwa mtazamo wa Kiislamu kodi kwa mtazamo wa Kiislamu kwa nini mada hii leo wa magharibi wamesimama kupiga vita Uislamu wakionyesha Uislamu chinja chinja Waislamu ni waharibifu sheria zao zinapitwa na wakati japokuwa wanafahamu usafi wa Uislamu si kwamba wanafanya haya kwa hawafahamu wanafahamu namna Uislamu ulivyowakuta Waarabu ambao wakipigana wao kwa wao Mwenyezi Mungu kupitia Uislamu akawaunganisha wakawa ni kitu kimoja na wakaongoza ulimwengu kwa karne na karne wanafahamu usafi wa Uislamu lakini kwa kuwa mfumo wao ni mfumo usiojengwa juu ya hoja mfumo ambao ndio unaomletea dhiki na mwanadamu mwanadamu leo na wanafahamu mfumo safi ni mfumo wa Kiislamu kwa hiyo kwao ule mfumo safi wa utie dosari ili hata wanadamu wasiuone usafi wake na walipofanya jitihada wakaangusha serikali ya Kiislamu basi wakafanya jitihada kuhakikisha pia fahamu juu ya hiyo serikali ya Kiislamu na sheria zake na taratibu zake namna gani ilivyokuwa ikiendeshwa pia unatahaulika katika jamii ndio si ajabu leo ulama zetu wanatuoni wetu kuwaona wakisimama na kuzungumza mambo ambayo ni viroja ambao umma umetibiwa na matatizo ya kila sampuli damu zao zikiwa ni dalili umwagaji damu, kuto kuheshimiwa kwa mwanamke, maadili yamekuwa mabovu, uchumi ni mbovu, mali za raia zinakuwa ni zenye kuporwa kila siku kila siku. Imeleta matatizo, lakini upande huu wao hawataki wauguzi wanaugusa Uislamu kuonyesha kwamba Uislamu ndio ulikaliwe ni tatizo. Sasa mada hii ni kwa lengo la kutoa ufahamu safi juu ya fikra ya uchumi wa Kiislamu ambayo leo wengi wetu hatufahamu tukizungumzia uchumi wa Kiislamu baadhi yetu tunajua zakaa pekee zakaa mali huchukuliwa kutoka kwa watu fulani wameainishwa sifa zao na kupelekwa kwa watu fulani wameainishwa sifa zao zaka haina matumizi mengine zaidi ya wale watu wa sampuli nane ambao sheria imewataja zaka huwezi kulinda barabara zaka huwezi kulinda hospitali zaka huwezi huwezi huwezi huwezi huwezi jambo lolote la kimaendeleo huwezi kuingizia zaka ndani yake wa magharibi mfumo wao unategemea kukwapua mali kutoka kwa wanyonge dhalili duni ambao ndio tabaka kubwa la raia kila kona katika ulimwengu kila kona kodi ndiyo inayowaumiza raia wanyonge sasa upi mtazamo wa Kiislamu juu ya kodi Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la yadkhulul janna sahibul mak sahibul mak haingii peponi mtoza ushuru hii ni kodi ambayo ya kuingizia biashara sawa eh mtu yupo nje na biashara zake anataka kuziingiza ndani ya biladi ya Kiislamu ndani ya daru Kiislamu ndio anatakiwa aliperiki kodi sasa Uislamu umezuia kodi ya namna kama hii na mtu huyo akaingizwa katika watu ambao hawatoiona pepo la yadkhulul janna sahibul mali lakini pia kwa kauli ya mtume sallam katika hijjatul wadaa pale aliposema inna dima'ukum wa amwalukum wa i'radukum alaykum haramun wa hurmatu yawmikum hadha tumekataja mali kataja damu kataja heshima akasema vitu hivi ni vitukufu kwenu kama ilivyokuwa utukufu wa siku yenu hii mali ya mzamu ni kitu kitukufu kama ilivyokuwa damu yake ile damu ambayo mtume alipitia wakati akaiambia al-Kaaba wewe nini wewe si lolote chochote mbele ya damu ya Muislamu sasa mtume sallallahu akaichukua damu akaichukua mali akachukua na heshima akasema vikili vyote ni vitukufu kama ilivyokuwa utukufu wa siku hii ilikuwa ni yaumun nahar kwa hiyo mali ya Muislamu mali si yenye kuchukuliwa kwa sura ya kodi kwa namna yote iwe ni kodi jumla ambayo tumetaja ni kodi inayoingia ya, ya, kuingizia mali katika mji biashara ama iwe ni kodi kwa, kwa kawaida kwa mtazamo wa Kiislamu inakuwa ni haramu yapo mazingira sheria tukufu ya Kiislamu inaruhusu sasa wakati huo kuvua inakuwa kuna ila ambayo inaingia ya kuruhusu kutozwa kodi ni katika wakati gani na muda gani na watu gani ambao wanaruhusiwa kutozwa kodi katika kipindi kama hiki serikali ya Kiislamu ama utazama Kiislamu mali imegawanya katika sampuli tatu kuna mali ya umma na kuna mali ya mtu binafsi na kuna mali ya serikali kuna mali ya mtu binafsi mali ya umma na mali ya serikali serikali mali yake ni kutoka baitul mali ambayo ndiyo itasimamia masurufu yote ya serikali inotakaniwa ikiwa ni kuwepo kwa walipa watu mshahara wanajeshi askari hivyo matumizi yote ya jumla ambayo ni ya serikali huchukuliwa kutoka baitul mali ikiwa sasa baitul mali haitoshelezi ama haina kile ambacho ni wajibu kwa umma mzima wa Kiislamu yani si wajibu kwa kwa Baitul Mali peke yake yani kwa serikali peke yake bali ni wajibu kwa serikali na kwa umma mzima wa Kiislamu wakati huo sasa serikali ya Kiislamu itaruhusiwa kuchukua kodi hapo ndo kuna mlango wa ila wa kuweza kuruhusiwa kuchukua kodi na sababu kubwa ni nne kodi itachukuliwa kuzingatia sababu hizi nne moja kuwe hakuna uwezo kutoka baitul mali wa kumudu matumizi ya hali iliyokusudiwa ndani ya baitul mali hakuna ule uwezo ambao wa kuweza kumudu matumizi yaliyokusudiwa ambayo matumizi hayo ni wajibu kwa umma mzima kwa serikali na kwa raia mmoja mmoja ni wajibu juu yao sheria imewakaribisha wote lakini pia sababu ya pili nususi za sheria zote zinaonyesha wazi kuwa matumizi yanayokusudiwa ni wajibu wa Baitul Mal na Waislamu jumla hii ndio sababu ya pili kwamba sababu ya kwanza Baitul Mal haitoshelezi lakini sababu ya pili kile ambacho kinachokusudiwa kiwe ni wajibu kwa serikali na kwa Waislamu jumla kodi itakayotozwa isizidi matumizi ya jambo husika sababu ya tatu ya kuruhusiwa ni kwamba ile kodi itakayotozwa sasa isivuke matumizi husika ambayo yanakusudiwa kutibiwa yanakusudiwa kuondolewa kama tatizo linakusudiwa kuondolewa na mbele tutataja matatizo yenyewe na nne kodi itozwe kwa wenye uwezo tu mundu kwa Uislamu kodi itatozwa kwa wenye uwezo tu ambao wana ziada juu ya mahitaji yao ya msingi na ziada kwa mujibu wa maisha wanayoishi utaona katika Uislamu kuna vikaza kadha kadha ambavyo wengine wanaweza kuviita kodi lakini zimepatiwa majina tofauti tofauti kwa mfano kuna jizia hii ni kodi ya kichwa wanatoa soko islam katika mayamanasara na Mayahudi pamoja na uwajibu wa kutoa watu wao lakini sheria ikataka wasiguswe wazee wasiguswe wanawake wasiguswe watoto bali ni mabarobaro wao wenye uwezo wa kuweza kupata kile ambacho kitakuwa ni jizya na serikali itaweka kile kiwango ambacho hawa mabarobaro wanaweza kukimudu sio kwamba ndo ndio lazima lazima hata mtu hana uwezo wa kukimudu chakula chake pia hawezi basi ni lazima atoe kuna zaka ambayo hii ni ibada kwa Uislamu hata kama wengine watataka kuinasibisha kwa jina la kodi lakini hii ni ibada kwa hiyo si kodi bali ni ibada kwa hiyo katika Uislamu kuna namna tofauti tofauti ambazo pesa zinachukuliwa kwa watu lakini zina mwelekeo tofauti tofauti na hata hivyo pia ruhusa yake ipo kwa wale ambao wana uwezo wa kutekeleza hilo jambo miongoni mwa yale ambayo sheria tukufu ya Kiislamu inaweza kulazimisha kwa umma mzima ni swala la kuwahudumia mafukara watu ambao hata chakula chao cha siku hawana hawajui watakipata wapi jambo hilo ni wajibu kwa serikali kwa sababu serikali kazi yake ni kuchunga masla ya umma ya raia wake lakini pia ni wajibu kwa mtu binafsi kwa sababu mtume sallallahu alayhi anasema laisa bilmu'minin bilmu'min alladhi yabitu shab'anan wajaruhu ja'u ila jambi Mtume sallallahu anasema hai hai kwa Muislamu akawa yeye anakesha usiku mzima amelala wajaruhu na jirani yake pembezoni mwake analala akiwa amenjaa njaa yeye analala ameshiba jirani yake anakesha kwa njaa huyu hawe muumini wa kisawasawa kwa hiyo hili limekaribishwa kwa kila muislamu aliyekuwa na uwezo juu ya ndugu yake fukara ambaye hana uwezo juu ya kila ambacho chakukila kwa siku ni wajibu kwa muislamu aliyekuwa raia na pia ni wajibu kwa yule anayewasimamia wenzake kwa aliyekuwa mtawala hii ndio utaratibu wa Kiislamu ambao unapofafanua katika masala ya kuweza kuhudumia na ikibidi sasa kudozwa kodi kodi ikatozwa katika wakati kama huu mafukara ni wengi mafukara wamekuwa ni wengi ambao sasa hakuna uwezo wa kuwahudumia kutoka baitul mali katika jambo kama hili sheria itatoza watu kodi lakini katika ibada ya jihad kama mtume swalla aliyofanya wakati wa taabu wanatu wa Madina wakachukua katika mapango yao vile vyenye zamani wakatoa na kwenda kuuza kwa sababu mtume aliitisha eh tuweza kusema kwamba ni sadaka ya hali ya juu ambayo kwa sura hii tuweza kuita hiyo kodi ya dharura wakina Bakari wakasema sisi tumetoa kila kitu tumeacha Mungu na mtume tu nyumbani wakina Omar wakasema tumetoa nusu ya mali zetu kwa hiyo kila mmoja kutokana na uwezo wake akawa ni mwenye kujitolea kwa hiyo katika hali ya jihad kwa sababu ni ibada ambayo wamekalifishwa waislamu wote wakati huo sasa watalazimika kutalazimika kwa watawala kwa mtawala wa Kiislamu kuhakikisha anatoza kodi ili kuhakikisha kwamba umma wa Kiislamu unaweza kutekeleza ibada hii kwa ujumla kuna masala ya mahospitali sababu pia ni jambo la dharura kwa umma ni jambo la dharura kwa umma wa Kiislamu kama ikiwa hakuna kutoka baitul mali mali ambayo inaweza kujenga mahospitali ya kutosha kukizi basi wakati huo ni wajibu wa serikali kutozesha watu kodi lakini tunarejelea tena kwa kusema kodi itatolewa na yule ambaye ana uwezo sheria kwa yule ambaye kisheria anamiliki uwezo wa kutoa kwa sababu mtume SAW sallam anasema khairu sadaqa ma kana ala dhahri zina sadaka bora ni inayotolewa juu ya mgongo wa utoshelezi yani we mwenyewe kama una cha kutosheleza huruhusiwi kutoa sadaka na hapa kodi inakuja katika sura ya sadaka kwa sababu kuna jambo lilowajibishwa na sheria kwa umma mzima walifanye na umma wakati huu sasa eh serikali haina kutoka baitul mali kwa hiyo umma mzima unakuwa unakalifishwa lakini pamoja na kukalifishwa umma mzima ni katika hali ya kutoa kile ambacho kinatosheleza mahitaji yako ya msingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kama madha yunfiqun qulil 'afw wanakuuliza nini watoe waambie al-'afw al -af ni utoaji usioumiza al-'afw ni utoaji usioumiza kwa yule anayetoa maana yake bila kudhuru mahitaji yake ya msingi ndio inaitwa al na mtume sallam akaimiza hiyo mtoaji wa sadaka akasema abda binafsika fatasaddaq alaiha eh fa in faddala shay'in fali ahlika fa in faddala an ahlika shay'in falidhalika li qarabatik na kuendelea Mtume swalla sallam amesema anza na nafsi yako itolea sadaka. Yaani sio na sadaka wewe una njaa. Toa sadaka umshiba. Ndio ni sadaka. Kwa hiyo anza na nafsi yako. Umeitosheleza nafsi yako, umejifunga kujalia kila ambacho nafsi yako. Basi na ahli zako jamaa zako wale ndugu watu wa karibu wake nini watoto wa ahli imetosheleza kwa wa karibu yako hapo utaona leo kwa masikitiko mtu karuzukiwa mali ndugu yake wa damu yuko na kipato duni dhalili lakini waenda mbali umeruka wewe mtume anasema hata binafsika fatasaddaq alayha fa in fadala shay'un fali ahlika fa in fadala an ahlika shay'in fali qarabatik na inakwenda mpaka Mwenyezi Mungu akutosheleza basi yoyote utakayokutana naye wewe kulia kushoto wewe akisha unatoa katika kile ambacho amekunemesha Mwenyezi Mungu barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minin innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim ud'u rabbakum wa antum muqinun bil ijabah الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى أما دوبة الإسلام na kusiri tena na kusikia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na nakariri tena maneno yangu jambo hilo ni kubwa na ni zito katika mizani Hutuba ya mwanzo imeshafahamika bila shaka. Na katika kuongezea katika hiyo hutuba ya mwanzo ni kuwakumbusha ndugu zangu katika imani juu ya kujifunga na maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya kujifunga na sheria zake kikamilifu juu ya kufuata yale ambayo Mwenyezi Mungu anayataka kinyume na hivyo dunia ama hapa katika maisha ya dunia tutaishi katika hali ya dhiki hali ya shida hali ya tabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea katika sura Tifaha juu ya wale ambao wanadharau ama wamezipa mgongo taratibu zake na sheria zake namna gani watakavyokuwa katika maisha haya ya dunia anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waman أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله سبحانه وتعالى عن subhanahu يا يوتي ومن أعرض يا يوتي yeyote atakayepuuza andikiri mwongozo wangu utajo wangu maelekezo yangu fainna lahu maisha tambanka mtu kama huyo ataishi maisha ya dhiki faraja kwa wanadamu wote waislamu na waislamu ni kukimbilia kwa mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuharibikiwa na matatizo kuwa mengi ni kuacha mwongozo huu waman a'rada dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka yote atakaenda kinyume na mwongozo Allah ataishi maisha ya dhiki na kwa kuwa ulimwengu sasa unaendelea kutawaliwa na nidhamu za kidemokrasia nidhamu za magharibi basi tarajie hali kuwa duni kuliko hivi kwa sababu ni kinyume na mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa sababu inapelekea dhiki maisha ya wanadamu kwa kinyume na mwongozo wa Allah kienye kuleta faraja kwa wanadamu ni maamrisho na makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuhusiani tena na kuhusiana nafsi yangu juu ya kujifunga na sheria na taratibu za Allah Subhanahu wa Ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن أربعة الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعنفنا يا إلهي من مجيبات الندامة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة